Mooses het gesê, ons het verder gegaan, ons het op die pad naar die land Basan gegaan. Koning Og van Basan en al sy manne het ons kom aanval. Die oorlog was bij die stad Etre. Die Heere het voor mij gesê, jy moet nie bang wees vir koning Og nie, van ek sal jou laat wen teen om in al sy mense. Jy moet sy land vat, soos jy ook gedoen het met koningse hond van die Amorite wat in gespon gewoon het. Ons God die Heere het ons laat wen teen koning Og van Basan en al sy mense. Ons het hulle oorwin en nie een van hulle het aangehou lewe nie. Ons het toe al sy stede gevat, daar was nie een stad wat ons nie gevat het nie. Dit was 60 stede, die hele land aargop waarover koning Og van Basan regeer het. Al daar die stede het sterk en hoë mure gehad, en daar was sterk dieren en sluitbalken in die poorte. Ons het ook baie dorpies gevat. Ons het al die mensen in die stede en dorpies doodgemaak, al die mans, vrouwen en kinders, soos ons ook gedoen het met die mensen van koningszoon van gespon. Maar ons het die beeste en die goed in die stede vir onszelf gevat. So het ons door die tijd die land gevat van die twee Amorite konings aan die Jordaanrivier, van die Arnonvallei tot bij Hermonberg. Die Sidoneers noem Hermonberg, Sirionberg, en die Amorite noem dit Senerberg. Ons het al die stede gevat wat op die hoofveld was, en die hele land geleerd en die hele land Basan, tot bij die stede Saka en Edre. Dit was twee stede in die land Basan van Koning Och. Koning Och van Basan was die enigste refaai wat nog geleerd het. Een mens kan zijn bed nog zien in die stad Rabba van die Ammonite. Dit is een eisterbed, dit is 9 al lang en 4 al breed. Ik het een stuk van die land wat ons in door die tijd gevat het, vir die Ribbenstam in die Gatstam gegee. Dit was die stuk land tussen die stad Arwer langs die Arnon vallei tot bij die helft van die Geleerdperde in die steden Doren. Die andere helft van die Geleerdperde in die hele land Passan het ek gegee vir die halve Manasse stam. Passan was voor in die land van Oog. Dit was die hele land Argop, die hele stuk land van Basan wat hulle altyd Refaiete land genoem het. Jaar sien van Manasse het die hele land arg opgevat tot bij die grens van die lande Gesir en Maaka. Hy het die naam van die land Basan verander, hy het sy eie naam voor die land gegee, en hy het dit die Jaarkampe genoem. Dit is nou nog die naam, ek het die land geleerd vir makker gegee, en vir die Rebenstam en die Gatstam het ek die stuk land gegee van geleer tot langs die middel van die Arnonvallei, en ook die stuk land tot langs die Jabokvallei. Dit is die grens van die Ammonitese land. Ek het ook die Jordaanvallei vir hulle gegee, die Jordaanrivier en die grond langs die rivier. Dit was van die Ginnesaret meer tot bij die Sedert in die Jordaanvallei, die Zuid-Sedert. Dit was onderkant die Pescha-berg langs die oostekant. Ik heb daar die tijd voor die mensen van die Ribbenstam, die Gadstam in die halve Manasse stam gesê, Jullie God die Heere het jullie land voor jullie gegee om daar te gaan woon, maar al jullie mannen wat oorlog kan maken, moet dier die Jordaan rivier gaan voor die andere Israëlieten. Net jullie vrouwen en kinders en dieren mag hier in die stede blij wat ik voor jullie gegee het, ek weet dat jullie baie dieren het. Jelle mannen moet saam gaan vecht, totdat die Heere ook die andere Israëlieten laat wen het teen al hulle vijande. Dan kan hulle die land vat wat jelle God die Heere vir hulle gee, dit is die landwees van die Jordaanrivier. Daarna kan jelle terugkom naar die grond wat ik vir jelle gegee het, elkeen kan na sy eie grond kom. En ek het te vir Joosja gesê, jy het nou self alles gezien wat die Heere gedoen het met daar die twee konings, Jy gaan nou dier die Jordaan rivier na ander konings toe. Die Heere sal diezelfde doen met daar die konings. Jylle moet nie bang wees vir hulle nie, want jylle God die Heere self sal oorlog maak vir jylle. Hy sal jylle help. Ek het daar die tyd vir die Heere gesoebat en gevra. Heere, my Heere, jy het begin om mij te laat zien hoe groot en sterk jy is. Daar is nie ander God in die hemel of op die aarde wat die groot dingen kan doen wat jy doen niet. Je moet mij alsjeblieft ook dier die Jordaanrivier laat gaan, zodat ik die goeie land ander kan die Jordaanrivier kan zien, hier die mooie bergland in die Libanonberg. Maar omdat die Heere kwaad geword het vir julle, was hij ook kwaad voor mij. Hij het niet voor mij gegeven wat ik gevraagd het nie. Hy het vir my gesê, dit is nou genoeg, jy moet nie weer met my hieroor praat nie. Jy mag op een schaapberg gaan staan en jy mag kijken naar die weste en die noorde en die syde en die ooste, maar jy sal niet dier die Jordaan rivier gaan nie. Jy moet vir Joshua sê wat hij moet doen en jy moet om dapper maak, want dit is hij wat voor die volk dier die Jordaan rivier sal gaan, Hij zal jullie land vir jylle gee om in te woon, jullie land wat jij ziet. Ons het toe daar in die vallei oor kan die stad bid Peor geblij.